lại đây nào. thế này Cái này bán thế mà Cái này chẳng có tác dụng gì hết làm gì ở đây vậy không làm gì hết Vậy đúng đó có mục đích gì còn có biết nơi này là địa danh của tớ ơi oh, không đừng nói với tôi là cậu đến đây chỉ để tham quan nơi này là nơi nguy hiểm tôi biết tôi có vị riêng của tôi tôi cũng có gia đình tôi mà nhưng cậu đâu có tiền đâu gia đình dạ, chỉ có một mà thôi được rồi đợi đã đợi đã nào tôi sẽ đi vì thế anh đừng có tức giận oh, không không ôi không dừng lại cậu cũng khá đây điều kiện hay đâu khoan đã, đừng có ăn thịt tôi. Anh hãy nghe tôi nói, anh không nên làm như vậy. Anh đừng ý lớn mặn hiếp nhỏ. Sao cậu lại nói vậy? Đó là sự thật mà ai cũng nói mà. Cậu muốn tìm hộp màu xanh phải không? Tất nhiên rồi sao anh biết? Anh thấy cái hộp màu xanh đó à? Ừ, hộp đó là hộp. Tôi cũng thích nó. Tôi thích hộp Spuddy. Nếu anh biết vậy, anh phải học với tôi để tìm nó được không? Tôi sẽ được lợi gì chứ? Thì chắc chắn là anh sẽ không bị thiệt. Tôi nói cho cậu biết nha. Tôi cũng chẳng thích thú gì với những chuyện như vậy. Cậu đừng có dùng chuyện đó mà để tôi thả cậu ra. Có hiểu chưa? Thôi được rồi, anh đừng có quýnh tôi nữa mà. Tôi biết anh không được nhiều bạn mến. Tôi biết những sức mạnh là lợi thế của tôi. Cậu cũng gian xin tôi vì tôi quá mạnh đấy thôi. Được đó, được rồi, anh sẽ biết tay tôi <laughs> Hẹn sáng mai, lúc đó anh đừng có cầu cứu tôi đó Nhớ đó nhá Chào anh <laughs> lạnh quá, lạnh quá Sao lại lạnh thế không biết thật là tuyệt đẹp Ước gì mình có đôi cánh Để được bay như lũ bướm Mọi người hãy thức dậy đi Một ngày mới đang chờ chúng ta đó Chào buổi sáng Chào cậu Cậu khá là nhanh nhạy đó Dĩ nhiên tôi có nhiều việc phải làm chắc cậu vẫn còn quay lại đây chứ Hãy thức dậy nào Hãy thức dậy và bắt đầu một ngày mới Thật là tuyệt vời Ôi không cái bụng tôi thật là khó chịu Hồi nào mọi người hãy thức dậy đi thôi Cho để tôi phải dùng biện pháp mạnh nha Mọi người hãy nhanh chân lên Đừng có nướng nữa Chắc cậu muốn thấy lại hình phạt cho những kẻ lười biếng hả Cảm ơn cậu. Oh, Chỉ là chuyện giặt thôi. Nào đi thôi. Xin chào mọi người. Hồi buổi sáng thấu đẹp sẽ đến với các cậu. Đúng vậy, xin chào. Hồi thật là bất ngờ. Đúng vậy. Chính không khí náo như có một ngày mới Khiến cho tôi hỏi bá như vậy đấy Đúng vậy đấy Porky Thật là tí nó bỏ lỡ Đúng vậy Hỏi anh bà lắm lời của tôi Này cô đừng nói ai cho tôi thế Tôi cũng như cậu vậy thôi mà Vậy thì chúng ta chuẩn bị thôi Được tôi đồng ý Vậy sẽ là một cái gì đó thật có ý nghĩa Hồi cái thứ này ai là bỏ phí thế nhỉ Hãy nói cho tôi biết tôi phải làm gì để đón chào một ngày mới cho thật ý nghĩa không Hồi điều đó thật đơn giản chỉ cần cậu giúp đỡ mọi người thôi là được rồi. Ôi, tao đã đau đầu quá chỉ vậy thôi ư. Tạm biệt, tạm biệt. Bây dậy tỉnh dậy đi thôi, sao lại xui xẻo thế không biết. Vậy là sợi sói nhỏ thôi. Hồi ngày mới bắt đầu như vậy sao? Chúng ta sẽ làm gì tiếp đây? Chả lẽ để một buổi sáng đẹp như thế này Trôi qua một cách vô ích đi Không đâu Chúng ta hãy cùng họ tham quan Tham gia làm những việc chung Được rồi, nói nhiều quá ở đây Mọi người có một ý kiến riêng Và bây giờ ai muốn làm gì thì làm Đừng có chỏ mũi vào công việc Của người khác như vậy chứ Ờ, nhưng tôi chưa được nghe. À, thì đó có vẻ hay đấy. Cái này có nghĩa là gì? Tôi biết. Mọi người hãy nghe đây. Cái này có nghĩa biểu trưng cho một... Xin lỗi, như lời hoa này chúng ta không... không thể nào ăn được. Chúa ơi, còn đừng có nói gì hết. Này, cho mọi người ngửi một bông này. Nhưng mọi người đừng dọi mình Cậu muốn tôi đi đâu hả? Thôi được Cậu đã cho chúng ta biết về Một loài hoa mới Cái hoa này cao lắm phải không? Chính xác Chúng ta rất thích hoa này Đúng đó Chúng ta rất cảm ơn cậu ấy Cảm ơn Đúng vậy Cậu rất giỏi đấy Được rồi Heavy Gì hả? Nó là gì vậy hả? Cậu định nói với tôi về chuyện gì? Hmm? Oh. Ờ, ờ, ờ, ờ, mọi người biết đó. Tôi sẽ làm như thế này. Thế này, và biến mất. Ôi. Được rồi, mọi người đi theo tôi nè. Ừ, hmm, lại có chuyện gì thú gì đây? Mọi người chuẩn bị giúp tôi nhé. Mọi thứ Ờ Điều đó thật kỳ diệu Họ này Đó là gì chúng ta phải làm đây này mọi thứ đều trở nên tuyệt đẹp chúng ta chưa bao giờ được thấy như thế này cả để vào xem nó thế nào đừng có đi lung tung không con sợ quá mẹ ơi không sao đâu con đi sợ anh này chúng ta sẽ làm gì hả anh cũng không biết nữa cứ chờ trời sáng xem sao uh, chúng ta cứ đứng đợi xem rồi sẽ biết phải làm gì nhưng mà có đúng như những gì cậu kể Tôi có cái gì đó ở đây đây Cậu đừng có xạo Cậu thấy gì nói thử xem Chú có sáng à Ừ đúng đó Tôi cũng thấy vậy oh, Này cậu Cậu muốn gì ở chúng tôi Tôi Tôi không thể nói được Bây giờ nó muốn gì? Để tôi đi gặp nó. Harry đừng có làm mẫu. Còn nghe tôi nói đi. Nhưng tôi rất giận với chuyện này. chúng ta có thể làm được chứ. Tôi cũng giận lắm chứ. Và dạ, mọi người hãy nghe tôi, cứ bình tĩnh ngồi chờ. Xem nó muốn gì ở chúng ta nào. Ôi mệt quá Ôi trời ơi Steve cậu có sao không Này Steve Cậu thể đứng dậy được không Ừ tôi không sao đâu Tôi vừa mới phủi cá xong <clears throat> Mọi người cứ ở đó đi Đừng có vào đây cái gì vậy? Sao to quá? Ôi, con chuồn chuồn. Xin chào. Ôi, ghê quá. Xin chào. whoa, whoa, whoa. Ow. Uh. Xin chào Steve Tôi có thể giúp gì cho cậu Tôi không thể nói chuyện được nhiều Tôi đang chạy xe Dạ lên đánh đi nào Trời có chuyện gì nữa vậy Còn có sao không Tôi đã thấy một thế giới kỳ dị Nó cứ làm tôi trao đảo theo nó Tẻ tới đầu gặp việc lạ đến đó Nó cứ cho tôi gặp việc lạ Lên xe Rồi bị người ta đá như một trò chơi Thật vậy à Còn bị đánh và xém chết à Chị tỏm gì à Đây là lần đầu cũng như lần cuối tôi đến đây đó Tôi nói cho các cậu thấy, mà đánh xa nơi đấy ra. Ông trời, đừng đưa con vào nơi đó nữa. Con sẽ chết lúc nào không biết nữa. Con đã làm gì trong đó vậy? Con có làm gì không sao lại bị như thế? Tôi không biết. Tôi không biết chuyện gì hết. Đừng có ai tìm được mà đến đó lần nữa nhé. Mọi người nhìn lên kia kìa. Mọi người sẽ không có cuộc sống tốt đẹp đâu. Cậu hãy nói cho tôi biết Sao cậu lại đối xử với chúng tôi Như oh, vậy Tôi đâu có ý như vậy Tôi sẽ đưa cho mọi người xem Những thứ mà tôi đã ăn cắp được Đó, tất cả chỉ là những đồ chơi và đây là một cái sơ đồ Chỉ đường đi Vừa do đó mọi người sẽ biết rõ được đường đi Các cậu đang ở nơi này không, không, nó cũng chỉ là hệ thống tốt. Mọi người sẽ ủng hộ cho kế hoạch của tôi chứ. Vâng, chỗ này trống này, Harry. Chính xác là chỗ này trống. Nó là một vùng rất rộng lớn. Ừ, mọi người tới đây đi. Còn cầm lấy đầu dây túi này. Còn có biết sử dụng loại này không hả? Đây là lần đầu tôi thấy này đó. Mọi người đã sẵn sàng chưa? Xong rồi. Ở trong đó rất là lớn và chưa đâu đẹp bằng trong đó cả. Vậy thì chúng ta phải làm gì? chúng ta phải có sức mạnh đây là nơi mà tôi không thể tưởng tượng ai đã cầm dụng cụ đưa hết đây cho tôi tôi sẽ chào mọi người còn làm được và biết cách giải quyết sự cố đó còn sẽ làm thử trước chứ không chúng ta phải cùng làm chứ tôi đã nói với mọi người rồi mọi người cứ bình tĩnh đi như vậy là thế nào cậu đừng dội chúng ta phải đi xem lại chỗ đó người đó cũng hơi xa đó nhưng mọi người đừng ngại Cậu biết là tôi lo sợ chuyện chẳng lành mà Cậu thấy tôi không Tôi ah, rất là khỏe mạnh ah, Để chào thể nên lưng cậu Đó là chuyện gì xảy ra đâu Thế thì cậu chần chơi gì nữa Nhưng cậu lấy gì để đảm bảo an toàn cho chúng tôi Không, nhanh lên Chúng ta cùng chịu trách nhiệm Thôi được Tôi đã hiểu Tôi có cái này nữa Nó sẽ làm nên điều khác thường ngoài số tuyển tiền của tôi như cậu đã nói những người bạn của tôi cho các bạn bánh này nè mọi người cầm lấy đi ngửi thử xem nó có thơm không còn cái cuối cùng ai chưa có nè ôi ngon quá ngon quá tuyệt lắm cho mọi người hết này ai cho nhiều lên coi nữa nè chào mừng mọi người đã đến hẹp quá Đừng có phá đó Một, hai, ba, đẩy nó đi Thật là phá vách Cậu đang nghĩ gì vậy? Nghe này, hãy nói bọn trẻ đừng có quá kích như vậy. Đây là một thời gian vui mà, sao có thể bỏ qua được chứ? Vậy à? Này mọi người, tôi không nghĩ nơi này lại đẹp. Đến như vậy đâu hiếm có thể tìm thấy nơi nào đẹp như nơi này Và người ta thích không? Vâng, muốn ở đây luôn đó Vậy hãy nói với cậu ta đi Tôi không dám nói với cậu ta đâu Mọi người đến đây với tôi nè Cái này là gì mà đẹp vậy? Nó là một chiếc xe hơi Mọi người có thể ngồi lên đó để chạy thì rất là êm và an toàn. Nó thật là to lớn. Còn cho chúng tôi chạy thử chứ. Còn muốn như vậy chứ. Xin chào, có chuyện gì không? Ừ, tôi cũng thấy bình thường. Oh, có chuyện xảy ra vậy? Không có gì đâu, đừng lo lắng. Đó là một con người. Đây là nhà của cô ấy. Cô ấy rất là giàu có. Nhưng mà rất ác. Mọi người hãy cẩn thận nha. Mọi người sẽ nhử cô ta và những còn lại sẽ hành động. Nặng quá đi mất. Quả tin lặt giặt này làm tốn nhiều thời gian. Tôi nói cụ thể hơn một chút. Mọi người hãy cẩn thận với cô chủ này. Tôi biết rồi, cậu yên tâm đi. Chúng tôi sẽ rất cẩn thận để lấy tất cả thức ăn cho mọi người. Nãy giờ cậu có nghe những điều tôi nói không vậy hả? Thì cũng không có gì để cậu lo đâu. Tôi sẽ lấy khoai tây chứ. Sau đó sẽ lấy những món gì có ở đó. Đó là kế hoạch của tôi. Sau khi chủ nhà đi vắng, chúng ta sẽ đột nhập vào nhà bếp của họ và sẽ mở tủ ra. Nơi đó toàn là những món ăn ngon và đắt tiền nữa. Đặc biệt là những ngày có tiệc. Thật là những đồ ăn uống ngon. Cố gắng lên Đó là những người đang chơi cờ Và đó là thuốc uống tăng canxi giúp đỡ mệt mỏi Và đây là những cảnh sinh hoạt của gia đình họ Thật là khó hình dung Đừng thấy vậy mà không còn nữa Bởi vì đó chưa đủ đâu Còn nữa Còn nói nhiều món Mà mọi người chưa thấy không bao giờ có thể thấy được. Xem này. Vào đi. mọi người kia lấy thoại máy hồi cái này đẹp quá. còn hãy bỏ cái này ra đi. Nói cho tôi biết, sao cậu biết nơi có những thứ này? Cho mọi người đang suy nghĩ và những thứ này ở đâu ra chứ gì? Vì đây tôi xin giải thích cho mọi người biết. Những thứ này so với mọi người thấy là to tát, thì với chủ nhà, đó chỉ là những thứ rác rưởi bỏ đi. Gì chứ? Mọi người thấy bất ngờ lắm à? Chúng mày làm gì ở đây? Đi mau đi. Chuyện gì mà ồn vậy? Ah. Mọi người ơi, chúng ta đang làm gì vậy? Chuẩn bị lấy đồ. Không, chạy thôi, chạy đi. Chạy đến hàng kia, cho mày cút hết đi. Chạy nhanh đi, cút hết đi. Mọi người vẫn ổn chứ Không có sao không Vẫn ổn chuyện kiến như vậy mọi người muốn nói gì không Mọi người thấy chuyện xung quanh cuộc sống chưa? Hồi đó chưa là gì đâu, chưa có ai làm gì tụi mình cả mà. Vì vậy mà không có ai à? Còn gọi chuyện đó là gì nè? Họ chưa hiểu à, đó chỉ là chuyện bên lề. Còn nhiều chuyện đáng phải bàn hơn nữa kìa. Cậu thấy sợ à? Không đâu. Chúng tôi sẽ cùng cậu tiếp tục khám phá thế giới loài người để biết được cái ly kỳ của nó. Vậy thì mọi người đừng có ý kiến gì hết. Chúng ta sẽ cùng nhau hợp tác. Oh, nào cùng nhau đi nào. Nào mọi người. Chào tôi giới nào. Đi thôi. Mọi người biết đường đâu mà đi. Đi thôi. Oh, thôi được. Thôi được. Tôi sẽ đi mà. Được rồi. Đó là một ý kiến hay. Tôi sẽ không phản đối. Chết tiệt. sao vậy harry chúng ta đi vào trong nè cứ đi ngủ đi ừ ngủ đi rồi mai tính tiếp chứ ngủ ngon chứ mẹ ngủ ngon hồi ngủ thôi ngủ ngon đi đừng có nói chuyện nữa chứ ngủ ngon ngủ ngon nhé mời giấc mơ đẹp sao bà khó ngủ quá vậy ráng ngủ mai đi làm tiếp này còn mồi ngon quá Tôi vô tội Đừng có ăn thịt tôi Không Ôi không Ôi mình còn nguyên Đó chỉ là giấc mơ Ôi sợ quá Mẹ sẽ đi siêu thị không Không Thôi đi rồi, con đứng lên đi. Con không muốn làm như vậy đâu. Con cũng vậy. Con muốn được đi chơi hơn. Được rồi, cái này thật là ngon. Giờ là thời gian dành cho mọi người. Cái này Mọi người còn đứng đó làm gì nữa? Còn cậu, ăn mm. hoài vậy? Chuyện gì vậy? Mọi người nghe tôi đây. Cậu đến đây nữa để làm gì? Sao cậu lại hớt hủi tôi vậy? Tôi đâu có gây ra chuyện gì đâu. Nhìn này, tôi không như vậy nữa. Tôi không thể nghe gì nữa. Giờ cậu muốn tôi làm gì? còn không có gia đình nè. Khoan khoan khoan. Con biết rõ về tôi chứ. Tôi không như mọi người đã nghĩ. Tôi đã muốn kết bạn với mọi người. Để bây giờ là tôi muốn được sống chung với mọi người. Oh, Ôi, cảm động quá đi. Cảm ơn cậu đã cảm thông cho tôi. Ôi, cảm động quá. vậy là cậu ấy có thể ở đây cùng chúng ta Chúng ta đừng hắt hủi cậu ấy nữa Giữ lời hứa nha Thôi được rồi Rất cảm ơn mọi người Tôi đi có chút việc Lại là do tôi à Tối nay lại buồn nữa rồi Hồi thế là thật tội nghiệp cho cậu ấy Được là các bạn uh, Chúng ta sao ở đây chứ Mọi người có muốn vậy không ờ, Người đó yêu cậu Giờ cậu sẽ chết với tôi Thụt đầu vào mai đi Đừng gọi cho tôi nữa nhé Mọi người đó xử với tôi vậy à Cậu thấy bất công mà Cậu tìm gì? Có phải tìm tôi không? Không phải là cậu rồi Có cái này cho cậu nè Sao không cho tôi thơm quá Cái này không cho cậu đâu Sao cậu lại bước nó đi Không cho tôi ăn Dễ lắm Chúng ta sẽ kiếm cây khác mà Trà thá sẽ ngon hơn và thật nhiều hơn. Và đây là một cậu bé. Chúng ta sẽ định làm gì với cậu bé đó? Chúng ta sẽ lấy những thứ cậu bé cầm. Đừng có ẩu, từ từ đã. Tôi biết cậu thích những thứ đó, nhưng hãy từ từ. Đợi lâu của ta đi mất sao? Đừng có lo, chúng ta còn nhiều cơ hội mà. Cậu cứ đợi đã, đừng nóng rồi. Tôi, tôi còn hấp tấp quá Để tôi Cậu thích nhiều món đồ này phải không cái gì rồi cậu kéo nổi không Không nổi thì để đó cho mình Được mà Này này Cậu đã để nó đi mất rồi Cậu nói như thế là không đúng Im lặng lúc này là tốt nhất Nhưng mà cậu nói chuyện này Để cho cậu mà Tôi biết nhưng tôi chưa kịp hành động Đi nào Bây giờ hãy đi theo tôi nào cho tôi xin cho cậu thấy tài trí của tôi Cậu có ý kiến gì không Cho tôi xin lỗi Ừ nói đi um, uh, Thôi được tôi dọn hết mọi vấn đề cho cậu đó <laughs> Hãy gọi tôi là Rabbit Rabbit chứ không phải là Rabbit ah. Ồ đúng rồi Được rồi Cậu đi theo tôi nhé Cái miệng này phải câm lại nè Nếu cậu không nghe là tôi Tôi sẽ cho cậu biết tay Như thế này nè Như thế này nè mm-hmm. Như vậy đủ rồi Đi nhanh lên Oh, oh, Ngày này, tôi có mắt nhưng tôi không thể nhìn thấy rõ được đâu. Heavy, tôi muốn cậu đừng quấy này nữa được chứ. Đồng ý. Cảm ơn. Ah, oh. Đẹp quá. Ra đây xem. Done. Tôi rước nó đi Giờ cậu quay ra đây và nhìn đi Chuẩn bị nào Chạy đi đi Nhanh lên Chạy đến đó đi từ đó hứng thú Một Hai Ba Tấn công Tôi yêu các bạn Chuyện gì vậy Tôi yêu bạn mà Rất, rất yêu mà Ôi heavy Khủng khiếp gì vậy Này hỏi lần sau cậu đó Tôi biết những ai đang gọi tôi Đừng có chạy Cho nó chạy vào Chụp lấy lại Ôi không Trời mày chết nè Hãy tỉnh dậy đi Hai vị đã có chuyện gì hả Không có chuyện gì đâu cậu đừng đến đây Bà lĩnh hàng ngày của cậu đâu rồi Cậu nói gì Tôi đến đây Nè hai vị đợi tôi đã Cậu đã làm gì vậy hả Chuyện gì vậy đặt nó xuống giúp chị Thật là ghê gớm Ghê quá đi Ôi chúa ơi oh <laughs> Người hé cậu lại đây Cậu là người bạn trong sáng của tôi Tôi mang những cái bánh ngon cho cậu nè Ôi Harry cho cậu nè Cậu là người Người hùng Siêu nhân à, Nói với mọi người Chúng ta phải tự cố gắng với chính mình Vui quá Cậu đó Harry Tôi rất ngưỡng mộ cậu Cậu làm rất tốt đó Mẹ ơi Thấy con đường ở đằng kia không nó đã làm gì đó mà nhảy vào mặt con Mẹ tìm cho nó biết tay đi Thôi khổ quá đi Giờ không có chuyện gì đâu Con bình tĩnh đi Về mẹ nấu món ngon cho con nhé Dạ thưa mẹ Đừng có thấy gì đâu Mà chỉ có thấy một con nhỏ to lớn chưa, Một con thỏ Chúng ta phải chờ nó đến rồi cho chúng biết đây Đừng có chủ quan Chuyện nó cũng tài trí không kém gì chúng ta đâu Tôi nghĩ chị nên phối hợp với chồng chị để diệt bọn chúng Tôi biết, giờ tôi phải đi đây. Chào chị nha. Những gì tôi nói chị không tin nè. À. Sẽ có lúc chị phải hối hận đó. Hồi nào mọi người im lặng thì tôi mới phá được chứ. Cái này dành cho bác. Cảm ơn cậu. Bánh này ngon thật đấy. À xong chúng ta sẽ đi làm nhé Được thôi Tối rồi chúng ta cùng nhau chạy như thế này nè Trà đây là nước ngọt Mọi người uống đi Mọi người cứ việc ăn uống thoải mái đi Cái này đưa đây cho tôi Còn không được uống đây. Nào các bạn của tôi Thấy món ăn thế nào hả Vậy chúng ta bắt đầu được chưa Gì chứ flowers grow. soda and what you take magically regenerates. On supermarket shelves, the ovens clean themselves. You don't pay the tab till the last drop. So we all for this train never stops. Bà Bánh kèm đến rồi đây Hoàng hô mẹ Alo, tôi muốn các anh dẹp hết lũ chuột cho tôi. Chúng phá quá đi mất. Chuyện gì xảy ra vậy? Không mẹ ơi, nó chết mất tiêu rồi. Chết rồi, ôi không. Không sao thử nó nhé, không. Nó lớn thật đó. coi có sao không vậy? Tôi nhìn thấy nó đâu. Đưa tôi xem nào. Uh, Hãy giúp tôi một tay. Ôi ờ, cô quý bà ờ. Mọi người lại đây Mẹ ơi Hãy cứu lấy Người sống của con Hãy cứu lấy Thế là làm gì vậy Mày muốn ta giúp gì cho mày Tớ nói với mọi người là đừng có tham lam quá <gasps> Xong rồi đó con còn có biết làm như vậy rất nguy hiểm không? Nghe tôi nói không vậy? Mọi người ơi! Tạm biệt mọi người! Tôi sẽ không còn cơ hội gặp lại mọi người nữa. Oh, Hãy cố thêm chút nữa. Cậu có sao không? Không, có điều sợ vào nó. Chị nhìn xem chính xác chuyện có gì vậy không? Nhiều khi bọn chúng dở trò. Chúng ta giết bọn chúng Mọi người xuống dạo cái thùng này lên đi Được rồi kéo nó đi nào Nhanh lên Tất cả chui vào trong thùng hết đi Ôi không Tôi là người chuyên giải quyết những chuyện như thế này Những vụ tai nạn xảy ra trên đường lộ Giờ tôi sẽ cho mọi người thấy ngay bây giờ Tôi sẽ giải quyết êm thỏa, được không? Anh là người chuẩn mực đó Anh biết không Ngày hôm qua Nguyên một lũ kéo đến nhà tôi và lấy hết mọi đồ ăn Nên anh dừng lại tôi biết rồi để tôi cứu sống nó Tôi nghĩ nó còn thở Cậu bé, hãy xem chú làm nhé. Có chuyện rồi đó. Nó bị sao đây? Không sao, tôi có đủ đầu nghe. Chưa hết, phải đeo bao tay. Để giữ vệ sinh. Cậu trời, tôi sẽ chữa cho cậu nhanh thôi. Tôi không nghĩ như những gì mà tôi đã thấy. Mọi người đi nhanh chút nữa đi. Tôi nghĩ nó không bị thương nặng lắm đâu Tôi sẽ không để nó yên đâu Tôi gấp nó đi Bắt nó lại Bắt nó lại Không Bắt nó lại Đừng để nó chạy thôi Thôi tôi đâu còn việc gì ở đây nữa Có mùi gì thấy không biết Thơm quá Hình như là mùi thức ăn Không Xem nào Mọi người im lặng nào Tôi không ngờ hành động của chúng ta trớ lọt như vậy Tất nhiên rồi Bố ơi con muốn từ bố một chuyện Chúng con muốn tự kiếm ăn Đúng đó Hay lắm Chúng ta cùng nhau làm Được Được Con muốn nói gì không Đồng ý. Vậy chứ. Đi nào, đi nào. Thấy sao? And look, Cậu ngạc nhiên lắm phải không? Tôi à. Đúng vậy, chỗ đó là của cậu. Tôi chẳng biết nói gì hơn. Nước của cậu đây. Cảm ơn. Cậu kia. Tôi chúc mừng cậu. Cảm ơn. Cậu đã xứng đáng Tôi luôn hy vọng như thế Bà tôi luôn ủng hộ cậu Đây là đồ điều chỉnh TV. Ồ, ờ, có cả cái này nữa sao Tuyệt lắm Cảm ơn các bạn We now return to a scoundrel among us. You should be ashamed of yourself. We let you into our family and you deceived us. I gave you my heart and you ripped it into a million pieces. Get real, Kevin, because when you feel like a dirtbag, it's because you're a dirtbag, right? So, so just own it. Just say it out loud. I am a dirtbag. Dirtbag? Cậu có nghĩ chúng mình dơ bẩn không? Tôi không nghĩ đấy. Không bao giờ. Không, mình phải cố gắng hết sức mới được. Đồ ăn đâu? Chỗ nằm đâu? Đồ ăn đâu? Chỗ nằm đâu? Oh. Còn làm gì thế? Đem tất cả đi bán. Không, để cái này tôi lấy. Tôi bán xong sẽ quay trở về. Cái gì? Tại sao? Cậu thấy người ta tạo ra thỏ Tôi phải đi tìm những con rùa như thế Để tiêu diệt thỏ Cậu hiểu sai rồi, đừng đi Không, cậu không được đi Không, tôi không quan tâm Không được đi Nghe tôi không Không được Những gì ở đây Tại sao Không Tại sao thế Tôi không im lặng được nữa Tôi chẳng hiểu cậu định làm gì nữa Cậu đã rõ lý do của cậu đi nào Huh? Oh, huh? Play, play, play! Play, play, play, play, play! Ah! Oh, oh, oh, Let's play! Oh! Oh! Oh! Wait, wait, wait, wait, wait, Whoa! White, white, white! Down, boy! Sit! Come over! White! Lay dead! Ở ngồi thì đuổi đi Đừng chạy nữa Are hungry? Look, food! Chạy dạ, nhanh lên nào I'm all right. I'm fine. I'm okay. Đuổi nữa đi Oh Chết tôi rồi Không còn thiếu cái nón nữa chuẩn bị Oh! còn không sao chứ Nắm tay tôi đi Không sao còn không sao chứ Hết rồi Cậu làm sao thế Tôi định quay về Sao chứ Cậu bỏ chúng tôi đi sao Cậu định về với thế giới con người à Cậu nghĩ đến thức ăn phải không? Ờ, oh, cậu nghĩ chúng tôi không chi cho cậu thức ăn hay sao? Sao chứ? Tôi làm như vậy có gì sai đâu. <gasps> Anh có hiểu chị ta nói gì chứ? Tôi làm tất cả vì các cậu. Sao không ai hiểu cho tôi hết vậy? Oh, chúng ta sống với nhau bằng tình cảm. Sao cậu lại ích kỷ như vậy? Ích kỷ? Cậu chỉ nghĩ đến lợi ích cho mình. Oh, Tôi không muốn mọi người khinh thường. Chị chúng ta là ngu ngốc. Chúng ta phải cố gắng để ngang bài với các khu vực khác. Tôi không ngu. À, ý của tôi không phải là như vậy. Đừng nhìn tôi như vậy. Các cậu phải hiểu cho tôi chứ. Này Harry, Stay, tôi không có ý đó mà. Harry, không nghe nữa. Please. Đẹp quá, ngủ đi Good night, kiddo. Nó không phải là của các cậu Là cây bánh của tôi làm rồi Anh có làm như vậy không Có chứ, đó là kế hoạch của tôi mà Tôi không quan tâm, tôi chỉ biết anh làm như vậy <laughs> Cô cầm lấy cái này Tôi mở cho cô xem Adios, animal infestation. Oh my. tôi phải làm gì đây? Không ngủ sao? Gì cơ? Tôi chỉ muốn tự lập. Không muốn phụ thuộc vào các cậu. Muốn tự kiếm sống mà không ai hiểu. Cho là tôi khùng, tôi đi. Tôi ích kỷ, không quan tâm đến ai. Tôi tin cậu. Nhưng cậu hãy nghe tôi. Đừng làm như vậy. Chúng ta là bạn mà. Như tôi muốn thế. Vậy cậu nói sao? Ah, tôi chỉ muốn khẳng định mình. Không muốn phải bị lệ thuộc vào bất kỳ ai cả. Cậu nói rõ xem. Và anh làm để tìm như thế nào? Vấn đề ở đây cho tôi hả? Ngồi đây nha. Uh, Anh phải kiểm tra cẩn thận trước khi giao. Um, uh, uh, Gì đây? À, đó là bản danh sách thức ăn chúng ta cần tìm of all the stuff that you lost, Vern. Really? Vậy sao? Big long list. You can see that. Well, you're a organized. À vâng, tôi hiểu rồi. Nice job. But you know what? I know a place that is so Anh không cần hiểu nhiều đâu. Well, you get it all back in one night. Great. Giờ làm gì? Where is it? Inside that Nhìn đi. What? Chuyện gì? Ah! <laughs> What is the point Cậu đâu rồi? Ở đây, dưới đây nè. What Vern is trying to say is... Nghe tôi nói. I mean, it's hard to Cậu ta có đôi lời với các bạn. Just one word. I'm sorry. Cho tôi xin lỗi. Rùa đáng yêu quá. Thôi lại đây nào. Now, the traps are set here, here, here, here, here, here, here, here, here, here, and here. Here, here, here, here. big one here, here, and maybe a few over here. Có thể là ở đây, vậy thôi sao? Không, chúng ta sẽ tập trung ở đây. Đó là thật hay mơ? Tôi có ý kiến. Chúng ta cùng nhau hợp sức. Được rồi. Tôi xung phong. Tôi nữa. còn chỉ phụ thôi, tôi chính, còn lâu. Cả gia đình tôi tham gia. Tôi có ý kiến. Tôi không phải là nhóm trưởng. Như tôi nghĩ, mọi nhóm ở một nơi. Tôi làm sao mà làm được? Tôi dở lắm. Màu là chủ yếu. Thấy không? Hình này chủ yếu là màu. Vậy cậu nghĩ sao về màu về người mẫu? Vấn đề này là do cậu. Tôi. Đúng vậy, cậu đó có năng khiếu. Không đâu, cậu đừng mắc cỡ nữa. <laughs> Xin lỗi. Cậu nói sao chứ? Nhìn tôi trong hình xấu quá trời luôn. Nhìn như thế thôi. Nhưng khi cho màu vào thì cậu đẹp lắm is get her out. Giờ đây, đi làm vậy Chọn cái này Cái này nữa Thêm màu vào Vui quá Dừng lại xem thử nào Whoa, stop. That's it. Cậu đứng dậy đi Đứng dậy nè oh, Đẹp lắm Trông cậu khác hẳn Sao oh. Wow. Nào, chúng ta bắt đầu đi. Tao ghét chúng mày lắm. Tao là đồ giả không à? Plastic moldsman. đi đây đó Không, không, không, không, không Không Heavy, Tôi không nói cậu làm như vậy chán quá Sao rồi Cái này đúng rồi That's it. There it is. Go get it. Mm -hmm. That's it. That's it. Đúng rồi, đúng rồi, đúng rồi. Thấy rồi, tốt lắm. Được chưa? Tiến lên. Tất cả mọi người tiến lên. Tại phiền mình rồi. Đi thôi. Sao thấy có tiếng động mà likes a cow. Let's hope the cat likes a cow. Who goes down? Ai đó? You're a cat. Tôi đây mà mèo. mẹ yêu dấu. Ờ, Tôi cũng là ờ, mèo. Tên là... Meow. Xin chào bạn. Tại sao bạn có mặt ở đây vậy? Tôi vừa mới nhiều ờ, màu xong. Muốn tới đây ghi hình được không? Không không, không bao giờ có ở đây Ở đâu đến mà đồ ghi hình chứ Cho không Cho không Tôi phải đi đây Tôi đã cất công đến đây rồi mà Cô là mèo với nhau mà sao cậu ích kỷ vậy Đứa đào sau này Tôi nổi tiếng thì cậu biết tay tôi Có cho giàu không Thôi đi Ai giàu thì búi qua sát của tôi Nhìn thôi Tôi đã thích tính của cậu Cuối cùng cậu cũng tin những gì tôi nói Vào đi tuy mạnh nhất nhưng không có quyền lực ý cậu là sao đôi mắt của cậu mắt tôi vâng đẹp lắm đẹp sao tôi nghĩ nó cũng chỉ đầu đây thôi cứ coi như là nó ở nhà vậy đi cậu tên gì tôi tên là bon tôi là giống mèo mạnh nhất thế giới À, tôi đã từng nghe người ta gọi cậu là cọp. Tuyệt vời quá, chưa từng thấy. tạo tất cả đi kiếm gì để đừng đi còn tôi đi canh chừng đi được rồi uh, uh, có tiếng động đâu có ngồi đây với tôi thêm chút nữa đi Nhanh lên, nhanh lên, nhanh lên Không sao, tiếp tục đi Cầm lấy chụp nè oh boy, Làm tốt lắm Bà của tôi rất tự hào chỉ có đứa con đẹp như tôi và mạnh như tôi vậy. Thế à? Tôi có để hình ba tôi trong nhà của tôi đấy. Để tôi đi lấy cho bạn xem nhé. Thôi thôi thôi thôi thôi tôi biết rồi. Được rồi, đút thôi. Đây là gì vậy? Để báo động đấy. Bà ta đâu rồi? Nếu xuống mau Bà ta lên phòng rồi Đi mau Nào tiếp tục nào Ở đâu Chỗ tivi Đi thôi Khoan cậu đừng tham quá Buồn ra nào Cậu nghe tôi không Chúng ta sẽ bị phát hiện mất cứ er, er, mặc kệ tôi is what I meant to say. <laughs> There's a bear. Nhìn này. Hmm? Oh, Lights fading, limbs growing. Tôi có xinh đẹp không? Heather. Oh, Heather. Heather. Nhà tôi to là chuột không? Kinh quá! thôi chưa chết Thì giả bộ thôi Em yêu của anh Xuống mau lên Chúng tôi bị bà ta phát hiện rồi Xuống đi Không Đủ rồi mà Không Đừng để tôi kéo cậu xuống Đây là chuyện của tôi Cậu có ăn hay không hả Cậu ăn hay không là chuyện của cậu chứ Sao Đi đi Xin lỗi tôi phải đi thôi Cậu đi đâu vậy Đừng đi mà Chúng ta không thể hiểu nhau được Cậu hiểu chứ Bây giờ cậu sẽ thấy Tôi có mùi đất thôi Không còn đất quyến rũ Anh yêu em Anh chịu nổi mùi này sao Đi cửa sổ mau lên Chạy mau Chúng mày sẽ biết tay tao Tiếp này Chạy ra ngoài mau Chúng bay sẽ chết hết Ở trong này thú vị lắm Hay chưa Sao đến trễ quá vậy Cuối cùng thì bọn chúng cũng bị bắt hết rồi. Bà hài lòng chưa? Chưa. Tôi muốn hành hạ bọn chúng nó, Thật chả giống phụ nữ tí nào. Họ làm gì chúng ta vậy mẹ? Mẹ không biết. Không muốn chết đâu. Không sao đâu em yêu. Mọi gì sẽ ổn thôi. Chúng ta không còn đường nào mà ra nữa. Nếu biết như thế này, thì tôi không bao giờ nghe lời xúi dạy đó. <laughs> Cậu chở gì mà nhiều quá vậy? Còn bạn bè của cậu đâu rồi? Sao chỉ có một mình cậu? Cậu có biết là cậu đã làm hại bạn? Hãy nhìn về khu đô thị đó đi. Bạn của cậu đã bị nhốt trong chuồng đó. Và đang chờ đến giờ bị hành hình. <laughs> Nhìn đi, cậu lấy đồ ăn, bạn cậu bị chết. Cậu nên suy nghĩ những gì mình đã làm đi. Tôi đã biết lỗi rồi. Cậu thấy lỗi của mình chưa? Chỉ vì một chút thức ăn Mà đánh mất biết bao nhiêu người bạn Tìm cách mà cứu bạn của cậu đi Mình biết mình phải làm gì rồi Chỉ còn cách này thôi Ráng lên nào Thoát rồi Chạy đi Bây giờ còn mới chịu tới sao Ra đi đừng nói nữa bear? Oh, bear! Ah! Chỉnh như thế nào đây? Cho còn lên phụ mẹ. Cho tôi vào với, đỡ tôi với Không, đừng có mơ Cho cậu ta vào đi Còn binh nữa hả Hãy tha thứ cho cậu ấy đi Như thế không công bằng chứ nào Chính nói làm chúng ta suýt chết cậu thấy sao Đúng đấy Phải cho nó bài học mới được Anh ta à, biết lỗi rồi mà oh. Cần thứ vào đâu cảm ơn Làm sao mà mày thoát khỏi tay tàu chứ Cút đi Chạy mau lên đánh vào trái Tao không muốn chết arrived. Chúng ta đang ở đâu vậy? Chạy mau! Đợi tôi với. Đi đi đi đi đi đi. Move. Chết tiệt cho nó chết đi Làm sao mà thoát được Tiếp mũi nữa này Chúng ta cùng nhau tấn công đi. Cậu điên à? Họ giết cậu mất. Chỉ còn cách này nữa thôi. Chúng ta không thể làm như thế đâu. Không kịp nữa rồi. Ai chứ? Ai? Ai? Ah. Này gấu bự Người to như thế có leo lên đây lấy được cái này không Làm đi chữ may mắn Trời, mấy cái cỏ nó sắp tiến đến chúng ta rồi đó Cậu đúng là anh hùng oh, Chúng ta thật may mắn Bình thường Miễn là tha thứ cho anh ta bạn theo tôi về đồn cảnh sát mà Thầy cha này làm tôi không biết gì hết Tôi không biết Bà là chủ hộ mà Không, tôi chỉ là chủ thôi Đừng có ép tôi Người quá đáng, tôi không chịu đâu Định trốn hả oh, Okay. Không, không Thì như thế Cọp ơi Em yêu Anh tưởng chúng ta không còn gặp nhau nữa rồi chứ I like it. Come on, big boy. You're coming with me. You know, RJ, Cậu thấy không? Vừa thiếu thốn, nhưng họ vẫn sống vui vẻ. Ta còn đi ăn trộm đâu. Thật sao? Thì cậu cứ nhìn những khuôn mặt rạng ngời của họ đi. Cậu nói với họ đi. Tin tôi đi, họ sẽ tha thứ mà. Mọi người đang chờ kìa. Cậu có chắc là như vậy không? Cậu cứ tin tôi đi. Quan trọng là cậu nói như thế nào. Cậu, mình nhớ cậu lắm. Mình tha thứ cho cậu hết. What a first week of spring, huh? Các bạn có thấy gì không? Mùa đông sắp tới, chưa có thức ăn. Harry, gì thế? Nhìn kìa. như đây là đủ rồi.